օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Սահմանը կայուն է, էական փոփոխություններ չկան։ Հայոց բանակի 27-ամյակի արթիվ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավարությունը այցելել է դիրքապահ զինվորներին։ Այսօր հադրուտում կայացել է ձմեռային վերջին զորակոչը ընթացքի մեջ է բնակչության առանձին սոցիալական խմբերի դրոշմանիշային վճարների վերադարձման գործընթացը։ Ազատ հայրենիք կուսակցությունը այսօր նշում է հիմնադրման 14-ամյակը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Սահմանը կայուն է, էական փոփոխություններ չկան։ Որոշակի չափով կան նպատակային կրակոցների նվազում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը։ Մենք մեր ծառայությունը կազմակերպում ենք այն սկզբունքով, որ յուրաքանչյուր վարքյան կարող են ռազմական գործողություններ սկսվել։ Մնացածը քաղաքական ղեկավարության դաշտն է, բանակցություններն են, որ ընթանում են, ասել է նա։ Հայաստանի զինված ուժերի կազմավորման 27-ամյակի կապակցությամբ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանության ազնագազմը դեսպան Ռուբեն Սադոյանի գլխավորությամբ Վիրահայոց թեմի հոգևոր դասի եւ Թբիլիսահայ համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հարգանքի турք է մատուցել Սուրբ Գևորգ առաջնորդանից եկեղեցու Բաքում ամփոփված փառապանց հայազգի զորավարներ գեներալներ Միխայել Լորիս Մելիկովի, Իվան Լազարևի, Բորիս Շելկովնիկովի, Արզաստեր Ղուկասովի հիշ հիշատակին կատարվել է հոգեհանգստյան կարգ։ Իր խոսքում դեսպան Սադոյանը անդրադառնալով տոնի խորհրդին նշել է, որ հայոց բանակը կազմավորվելով դժվարին ժամանակաշրջանում անցել է փառավոր ուղի եւ այժմ համարվում է տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակներից մեկը։ Հայոց բանակի 27-ամյակի արթիվ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավարությունը այցելել է դիրքապահ զինվորներին, նրանց հանձնել շրջանի դպրոցականների եւ Բերձորի պետական մանկապարտեզի սաների նվերներն ու նամակ ուղերձները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Մեզ ուղեկցող սպան լեյտենանտ Սերգադոյանը։ Ընդամենը այս տարի ինձ ծառայությունը անցել այս օրամասում, սակայն արդեն լավ ծանոթ է տարածքին։ Հենակետում ենք, ողջունում ենք հայրենի հողի պահապան սերժանտին եւ հենակետի զինվորներին։ Շնորհավորում հայոց բանակի կազմավորման 27-ամյա կարգի։ Զրուցում ենք զինվորների հետ։ Երեխաների գրած նամակ ուղերձները շատ կարևոր են մեզ համար, ասում է զինվոր Սամվել Նիկոլյանը։ Դաշտեր ամանատար ավակ լետենանտ Ռաֆայել Մերշյանը 2015-ից Արցախի պաշտպանական բանակում է։ Ապրիլյան քարորիայում դրանից հետո դիրքերում է եղել, մասնակցել պաշտպանական մարտերին։ Հայրենիքին ծառայելը բանակում մեծ առաքելություն է, հատկապես այսօր, երբ Պարևանը ճշնամի է, ասում ավակ լետենանտը եւ ավելում։ Այստեղ այսօրերին համեմատաբար խաղաղ է, բայց ճշնամին քնած չէ, Բոլոր զինվորների կողմից եմ երաշխավորում։ Մեր սահմանի պաշտպանությունը ուսալի ձեռքերում է։ Մեր փոքրիկները թող հանդիստ վայելեն իրենց մանկությունը։ Մեր ժողովուրդը թող վստահ լինի։ Մենք երբեք թույլ չենք տա, որ խախտվի հայոց սահմանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր կրկին մարդաշատ էր հադրութի զինկոմիսարիատի բակը։ Ձմեռային վերջին զորակոչն էր հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը արարողությանը մասնակցում էին բարձրաստիճան սպաներ, հադուրքի կայզորից եւ առաջին պաշտպանական գնդից։ 8 պատանիներ պատրաստ են համալրելու Արցախի պաշտպանության բանակի շարքերը։ Ողջունելով ներկաներին հադուրքի զինկոմիսար Անդրեյ Ներսյանը նշեց, որ օրը խորհրդանշանական է բոլորի համար։ Քանզի հայոց բանակը համալվում է Խելացի ու Շրջայաց նորակոչիկներով։ Նա համոզմունք հայտնեց, որ ծառայությունը մեր բանակում նրանց ավելի առնական եւ կամային կդարձնի։ Իսկ երկու տարի անց նրանք տուն կդառնան իսկական տղամարդ դարձած առավել ինքնավստահ ու համարձակ։ Միա Միաժամանակ նա նորակոչիկներին հորդորեց անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքին ու անմնացորդ նվիրվել այդ սուրբ գործին։ Նա ցանկացավ նորակոչիկներին բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ հայրենի օջախներ։ Երաժշտության ներքո նորակոչիկները զինկոմիսարիատի բակի շարժվեցին դեպի Սուրբ Հարություն եկեղեցի, որտեղ տեղի ունեցավ ոգեկոչման արարողություն եւ հոմավառություն։ Ինչպես տեղեկացան զինկոմիսար Անդրեյ Ներսյանից, նորակոչիկները հատուկ ավտոբուսով կժամանեն քաղաք Ստեփանակերտ, որտեղ կրկնակի բժշկական զունիցան ենթարկվելուց հետո վիճակահանությամբ կորոշվի, թե ով որտեղ այստեղ կանցկացվի իր ծառայությունը։ Մնում է ցանկանալ նորակոչիկներին բարի ճանապարհ, ամփորձանք ծառայություն եւ բարի վերադարձ հայրենի օջախներ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի արտգոսնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը վշտացած է Բաքվի հերթական ռազմատենչ հայտարարություններից։ Հիշեցնենք, որ չնայած կողմերի եւ միջնորդների վստահության մտոնորտի ստեղծման անհրաժեշտության եւ պատրաստակամության մասին բազմակի հավաստիացումներին, ադրբեջանական կողմը դեմս տարբեր աստիճանի պաշտոնյաների եւ զանգվածային լրատվամիջոցների շարունակում է հայատյաց քաղաքականությունը։ Նախորդերին հերթական սպառնացող հայտարարությամբ հանդես է եկել նախագահ Ալիևը։ Մեկնաբանելով այս հանգամանքը Հայաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ նման վարկագիծը չի կարելի ողջունելու արժանի համարել։ Շատ ցավալի է, մեր դիրքորոշումը հայտնի է, մենք խաղաղ լուծում ենք ցանկանում։ Գործընթացի առաջընթացի համար համապատասխան միջավայր է պետք, ընդգծել է նախարարը։ Միևնույն ժամանակ նա ասել է, որ ճորոմ հայտարարությունները հնարավորությունները չեն ավելացնում։ Մեր դիրքորոշումը հայտնի է, Կարգավիճակը որոշում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Կարիք չկա ասելու թե որքան վճռական ենք մենք եւ մտադիր ենք պաշտպանել ինչպես Արցախը, այնպես էլ Հայաստանը։ Մենք գիտենք մեր հնարավորությունները պաշտպանության եւ վնասի պատճառման հարցերում, ասել է Զոհրաբ Մնացականյանը։ Նրա խոսքով, ինչպես նախկինում, այդպես էլ հիմա հայկական կողմը շարունակում է հավատարիմ մնալ իր սկզբունքներին հայկական կողմը որևէ կերպ չի շեղվել իր ворթեգրած սկզբունքներից, Հայաստանի համար եղել եւ մնում է Արցախի խնդրի խաղաղ կարգավորումն ու ստատուս քվոն։ Անդրադառնալով բանակցային գործընթացին Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը ընդգծել է, որ Ղարաբաղի հարցը կլուծվի ամբողջ հայության ջանքերով եւ ոչ ոք իրավունք չունի Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ բանակցություններ վարել։ Երբ որ խոսում են բանակցությունների մասին, պետք է այդ բանակցությունները պաշտոնական հաստատուղթի շուրջ արվի։ Նրանք ովքեր խոսում են, որ պետք է ժողովուրդներին պատրաստել խաղաղության, ես համոզված եմ, հորդորում եմ, առաջարկում եմ, որ เป զի համապատասխան ինստիտուտները, համապատասխան երկրի ղեկավարները, նախ պետք է տարածաշրջանում կնքվի խաղաղության պայմանագիր։ Եթե մենք ճունենք խաղաղության պայմանագիր, մենք ճունենք այն փաստաթուղթը, որը միջազգային հանրությունը կճանաչի այդ փաստաթուղթը։ Ինչի մասին է խոսքը ժողովրդների պատրաստել խաղաղության։ Ու մենք կռվարար ժողովուրդ չենք, մենք միշտ խաղաղության պատրաստ ենք եղել։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ազատ հայրենի կուսակցությունը այսօր նշում է հիմնադրման 14-ամյակը։ Հանդես գալով խորհրդանշական օրվա արդիվ կուսակցության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդես եկել շնորհավորական ուղերձով։ Նրանում մասնավորապես ասված է. Կարծում եմ ոչ մեկիս համար գաղտնիք չէ, որ ազատ հայրենիքը տար, տարիներ շարունակ Արցախյան առաջատար քաղաքական ուժն է եւ իր նշանակալի նպաստը ունի պետականաշինության, տնտեսության, խորհրդարանականության եւ օրինաստեղծ պրակտիկայի զարգացման գործում։ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկական բաժանմունքում ներդրվել է էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ։ Բժիշկ համակարգող էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի պատասխանատու Արևհատ Ալեքսանյանը ասել է, որ ծրագրի ներդրման նպատակը բուժհաստատության թղթաշրջանառությանը վերջ տալն է, ինչպես նաև քաղաքացիներին հերթերից ազատելը։ Նա նշել է, որ բնակչությունը պետք է իրազեկված լինի, որ պոլիկլինիկա պետք է դիմեն ոչ թե առավոտյան ժամերին, այլ նախապես պայմանավորվելուց եւ հերթագրվելուց հետո։ Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի ներդրման համար հիվանդանոցի պոլիկլինիկական բաժանմունքի ընդունարանը եւ բժիշկների կաբինետները ամբողջությամբ ապահովվել են համապատասխան համակարգիչներով եւ ծրագրով։ Ընթունարանում տեղադրված է տերմինալ, որը հսկվում է 8 համակարգիչների կողմից։ Տերմինալի մոտ ամբողջ օրը աշխատում է հերթապահ բուժքույրը, ով քաղաքացիներին ցանկացած հարցով օգնում է։ Ծրագիրը on-line է։ Բժիշկները իրենց կաբինետներից կարողանում են պատկերացում կազմել, թե ինչ է կատարվում ընթունարանում։ Միաժամանակ ընդունարանում սպասող հիվանդը եւս կարողանում է իմանալ, թե այդ պահին բժիշկը ինչով է զբաղված ասել է էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի պատասխանատուն։ Ընթացքի մեջ է բնակչության առանձին սոցիալական խմբերի դրոշմանիշային վճարների վերադարձման գործընթացը, ովքեր եւ ինչպես կարող են հետ ստանալ այդ նպատակով տարվա ընթացքում վճարած գումարը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Պարտադիր դրոշման նշային վճարը այն գումարն է 1000 դրամը, որ բոլոր աշխատող ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք ամեն ամիս վճարում են զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին 2017 թվականի հունվարի 1-ից սկսած։ Բայց կան սոցիալական խմբեր, որոնց վճարած գումարները ենթակա են լրիվ կամ մասնակի վերադարձման։ Ֆինանսների նախարարության հարկային վարչարարության մեթոդաբանության եւ հարկ վճարողների իրազեկման բաժնի պետ Արմինե Մուսայելյանը նախ ներկայացրեց այն խմբերը, որոնք կարող են ամբողջությամբ հետ հետ ստանալ վճարած գումարները։ Պարտադիր դրոշմանիշային վճարները ամբողջությամբ կարող են հետ ստանալ զոհված զինծառայողների ծնողները, ամուսինը եւ զավակները, ինչպես նաեւ պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց ծնողները եւ ամուսինը։ Նշենք, որ վերադարձման ենթակա են միայն քաղաքացու կողմից վճարած գումարները, այն դեպքում, երբ քաղաքացին նվազագույն աշխատավարձ է ստանում եւ նրա փոխարեն դրոշմանիշային վճարը կատարում է գործատուն, ապա գումարը վերադարձման ենթակա չէ։ Արմինե Մուսայելյանը ներկայացրեց նաեւ այն դեպքերը, երբ քաղաքացիների գումարը մասնակիորեն է վերադարձվում ասենք կատարել են տարվա ընթացքում ենթադրենք ոչ թե 12000 դրամի չափով դրոշմանիշային վճարներ, այլ 24000 դրամի չափով, այսինքն գերազանցում է 12000 դրամը։ Կամ միաժամանակ հանդիսանում են եւ որպես անհատ ձեռնարկատեր, եւ որպես վարձու աշխատող, կամ միաժամանակ աշխատում են եւ որպես վարձու աշխատող եւ ծառայություններ, աշխատանքներ կատարում քաղաքացիական իրավական պայմանագրերով։ Մեսեջրույցում Արմինե Մուսայելյանը ներկայացրեց քայլերի հաջորդականությունը, որն անհրաժեշտ է կատարել գումարը հետ ստանալու համար։ Նախ պետք է տվյալ ֆիզիկական անձի տեղեկանք ստանան գործատուից, արդյոք դրոշմանիշային վճարները պահվել է նրանց վճարվող եկամուտներից։ Տեղեկանքը ստանալուց հետո նա դիմում է հարկային մարմին, ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթղթի եւ հանրային ծառայության համարանիշի պատճենները։ Եթե անձը հանդիսանում է զոհված զինծառայողի ծնող, ամուսին կամ զավակ, այս դեպքում ներկայացում է նաեւ պաշտպանության նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկանք զինծառայողի զոհված լինելու վերաբերյալ, իսկ եթե արտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց ծնողները կամ ամուսինն են դիմում, այս դեպքում ներկայացվում է համապասխան զինկոմիսարիատից, որտեղ տվյալ անձը ծառայում է տեղեկանք արտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվելու ամիսների վերաբերյալ Այնուհետև շահառուները պետք է դիմեն զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին անձամբ, փոստով կամ էլեկտրոնային եղանակով։ Արցախի պարագայում հարմարը էլեկտրոնային եղանակն է։ Դրա համար պետք է մուտք գործել հիմնադրամի կայք 1000+.am հասցեով։ Հիմնադրամին դիմելու հայտը լրացվում է արցանց պահանջվող պատուհաններում ներբեռնելով սկանավորված փաստաթղթերը, նշելով կարգավիճակը եւ գումարը ստանալու տարբերակը։ Գումարն էլ կարելի է ստանալ կամ արձերն կամ էլ ներկայացված բանկային հաշվեհամարի վրա փոխանցմամբ։ Վերադարձման գործընթացի համար վերջնաժամկետ է սահմանված վարձու աշխատողները կարող են հիմնադրամին դիմել մինչև փետրվարի 28-ը, անհատ ձեռնարկատերերը մինչև ապրիլի 30-ը։ Հարցին թե արդյոք հնարավոր չէ վճարների վերադարձման ենթակա սոցիալական խմբերից ընդհանրապես չհարկել 1000 դրամները, Արմինե Մուսայելյանը պատասխանեց, որ գումարը հավաքագրողն ու տնորինողը Հայաստանում գործող զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամն է։ Արցախի հարկային մարմինը, գործատուն եւ եւ Պաշտպանության բանակի համապատասխան օղակն ընդամենը միջնորդ են գործընթացի կազմակերպման համար։ Այդ պատճառով էլ վճարումը կատարում են բոլորն անխտիր, իսկ հետո էլ կազմակերպվում է վերադարձման գործընթացը։ Նշենք նաեւ, որ հիմնադրամի գործնեությանն ու սեփական փոխանցումների պատմությանը կարող եք հետևել 1000plus.am կայքի միջոցով։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Մարտունու Վիտալի Խաչատրյանի անվան արհեստագործական ուսումնարանում աշխատանք փնտրող անձանց ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել են դերձակի մասնագիտության դասընթացներ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Դասընթացին ընդգրկված էր շրջանի 19 գործազուրկ։ Դասընթացն ավարտվածների մի մասը խոստովանում էր, որ ծեր գրագիտելիքը հնարավորություն է տալիս ուտեսի հետ կապված մի շարք խնդիրներ առանց գումար ծախսելու։ Դա գորեստի արժանի ծրագիր է, որի նպատակն ունկնդրին աջակցելն է աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան նոր կարողություններ ու մոտեցումներ ձեռքբերելու միջոցով հարմար աշխատանքի տեղավորման, աշխատանքից ազատման ռիսկի նվազեցման, ինչպես նաև ձեռնակատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հարց։ Մեզ ռուտի ժամանակ նշում է Արցախի հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության աշխատանքի եւ զբաղադրության գործակալության առաջատար մասնագետ Հերմինե Դանիելյանը, հիշեցնելով այն ճշմարտությունը, որ արհեստ իմացող մարդը սոված չի մնա։ Մասնագիտական ուսուցման դասընթացներում ընդգրկված գործազուրկներին ուսման ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում տրվում է կրթաթոշակ նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին հանրապետության օրենքի առաջին հոդվածով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50%-ի չափով։ Ծրագրի շահառուին իր բնակչության վայրից համայնքի դուրս այլ համայնք մասնագիտական ուսուցման ուղեգրելու դեպքում փոխհատուցվում են տրանսպորտային ծախսերը։ Տեղեկացած նաև որ նախապես մեր երամսյա ժամկետով կազմակերպել դասընթացի երկրորդ փուլը նույն դերձակ մասնագիտության համար։ Հերմինե Դանիելյանի հավաստմամբ վերջին ամիսների ընթացքում զգալիորեն ավելացել է աշխատանք փնտրող գործազուրկների թիվը։ Գործակալությունում գրացված է 211 աշխատանք փնտրող, որից 205-ը գործազուրկ է։ Էլմար Շրջիկ թատերախումբը Կարվաճարի հանդիսատեսին է ներկայացրել Սպիտակաձյունիկը եւ 7 թզուկները հեքիաթի բեմադրությունը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Շահումյանի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Թատերախումբը Կարվաճարում էր Երևանի Շենգավիթ վարչական համայնքի պատանեկության ստեղծագործական կենտրոնի նախաձեռնությամբ։ Կենտրոնի եւ Շահումյանի շրջանի վարչակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության բաժնի միջև նախորդ տարվա հոկտեմբերին ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր, որի շրջանակներում էլ կազմակերպվել էր թատերախմբի այցելությունը Խարվաճառ։ Ներկայացումը ջերմորեն ընդունվեց Խարվաճառի հանդիսատեսի կողմից։ Առաջին անգամ ենք Խարվաճառում։ Ձեր բնությունը շատ գեղեցիկ է, ուղակի հիացած ենք։ Իր տպավորություններով կիսվեց թատերախմբի գեղարվեստական ղեկավար Տերասան Արմենդալակյանը։ Նրա խոսքով արդեն 10 տարի գործող Էլմա համար շրջիկ թատերախումբն Արցախում առաջին անգամ հյուրախաղերով հանդես է եկել 4 տարի առաջ։ Այդ ժամանակ Բերձորում խաղացել ենք ծաղրածուի արկածները մանկական բեմադրությունը։ Քարվաճառի հանդիսապեսին ներկայացնում ենք Սպիտակաձյունիկը եւ 7 թզուկները հեքիաթի բեմադրությունը։ Այս հեքիաթը լավ ծանոթ է բոլոր փոքրիկներին։ Ծրագրվում է առաջիկայում Քարվաճառի միջնաբերդ թատերախմբին հրավիրել Երևանում ելույթ ունենալու։ Նախատեսվում է, որ այդ այցելության ժամանակ նրանց հետ կլինեն նաեւ խմբակավարներ, ովքեր կենտրոնում կծանոթանան տեխնիկագործության տարբեր մեթոդների եւ հետագայում դրանք կսովորեցնեն երեխաներին։ Կենտրոնը տարբեր ծրագրեր է իրականացրել նաև Ստեփանակերտում, Շուշիում, Քաշաթաղի շրջանում, սակայն համագործակցության հուշագիր կա միայն Շահումյանի շրջանի հետ, եւ հիմնական միջոցառումները նախատեսվում են հենց այս հուշագրի շրջանակներում։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։